Reci, او الله koji svu vlast imaš, ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš. Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ. U tvojoj ruci je svako dobro. Ti uistinu sve možeš.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 القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je selavat i selam na posljednjeg poslanika, Božeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, plemente ashabe, sve one koji su ga voljeli i slijedili, koji ga vole i slijede i koji će ga voljeti i slijediti do sudnjeg dana. Molimo Allah Đelešanuhu da nas učini od onih koji su ga svjesni da nas učini od onih koji su mu pokorni i da nas udali od onoga što je zabranjeno. Molimo uzvišenog Allaha da nas počasti lijepim džennetom sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. Gospodar, povećaj nam znanje i podari nam znanje kojim, kojim, kojim ćemo se koristiti podari nam moć da razlikujemo istinu od, noj, od neistine, gospodari učini nas od oni koji govor slušaju i slijede ono najljepše u njemu. Zahvalu Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova što nas je počastio da se ponovo večeras okupimo da slušamo hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da se družimo s hadisma poslanika sallallahu alaihi wasallam. Mi svojim dolaskom radi toga pokazujemo ljubav prema Allahu Đelešanuhu i njegovom miljeniku, sallallahu alaihi ve sellem. Ako nešto volimo, mi moramo tu pokazati. Znači, tu, tu ljubav prema nekome moramo pokazati na neki način. A mi svojim dolaskom pokazujemo time, znači tu ljubav prema Allahu Đelešanuhu, tu pokazujemo što smo u u dolasku radi slušanja hadisa poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže Inna alladina kalu rabbun Allahu thumma staqamu. Zaista oni koji kažu gospodar naš je Allah, a onda ustraju, znači odmah nakon što kažeš Allah je moj gospodar, nakon toga trebaš ustrati. Znači, a onda ustraju, kaže Allah Đelešanuhu, tatanazzalu alaihimu l-melaikatu, alla tahafu, alla tahzanu, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُمْتُمْ تُوْعَدُونَ Allah Đelešanuhu kaže da je rezultat te ustrajnost, znači rezultat ustrajnosti je znači, tim ljudima koji su ustrajni, dolaze meleki i govori ne bojte se i ne, žala, i ne, žal, i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. U tefsiru Ibn Kesira koji, uh, koji u, stoji predaja koju prenosi Ali ibn Talha od ibn Abbas, da je rekao Oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju, time se misli da ustraju u izvršavanju Allahovih naredbi. To isto prenosi i Katade i dodaje. Hazreti Husein je govorio Allahumma anta rabbana, gospodaru, Allahu, ti si naš gospodar. Farzuknal istiqama, pa te molimo da nam podariš ustrajnost. Mi ustrajemo svojim dolaskom da slušamo hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam kao najboljeg uzora kao što Allah Đelšanuhu njega opisuje u Kur'anu. Usvetun hasana, divan uzor. Molim Allah Đelšanuhu da to od nas ukabuli i da nam podari snage da budemo ustrajni u tome. Nakon što smo završili knjigu o Tejemumu, večeras prelazimo u knjigu o namazu. To jest 349. hadis. Kao što smo uobičajali prije što počnemo s hadisom, da, da se sjetimo imama Buhariju, čiju hadisku zbirku čitamo Fatihom ili Dovom. Rida ilillah il Fatiha. Kitabu Salah, knjiga o namazu. Namaz na arapskom jeziku se kaže salah, a ta riječ znači veza. Znači veza između roba i gospodara. Također ta riječ znači i molitva i molba. Prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu je, danu je namaz. Ako bude namaz valjao, valja će i ostala djela. Ako bude namaz ispravan, ispravni, ispravni su i ostala djela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu nam opisuje namaz kao rijeka koja teče. Pa se obratio ashabima i rekao, šta mislite kada bi neko od vas ispred vrata imao rijeku, a u, u tu rijeku se kupao dnevno pet puta? Bil na njemu ostalo imalo nečistoće? Ashabi odgovorše, kaže, ne, na njemu ne bi ostalo ni nimalo prljavčine, malo nečistoće. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: tako je i sa pet dnevnih namaza. Allah njima briše, sa Allah sa tim, sa njima briše grijehe. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao pet dnevnih namaza i, džim, i džuma do džume brišu grijehe koji su počinjeni između njih ako se budu izbjegavali veliki grijesi. Allah Đelšanuhu u Kur'anu kazuje kako nam kako nam namaz, kako nas namaz odvraća od činjenja loših djela. Pa kaže: "Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi." Zaista namaz odvraća od činjenja eh, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan o najboljem djelu. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao namaz u njegovom vremenu. Pa su ga pitali ko je još kaže dobročinstvo prema roditeljima, poslušnost prema roditeljima. Kaže ko je još? Kaže džihad na Allahovom putu. I mnogo, znači ovo su samo pa, to je samo par primjera iz Kur'ana i Sunneta o vrijednosti namaza. Babu kajfa furidati salatu fil isra. Znači poglavlje koje je pred nama. Kako je propisan namaz prilikom isra'a? odnosno noćnog putovanja Muhameda sallallahu alaihi wa sallam iz Mekke u Jerusalem i dalje na nebesa. Idemo da. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديثه رقل فقال ابن عباس kaže da mu je Ebu Sufjan pričao o razgovoru sa Heraklom kome je rekao Ja'muruna ja'ni nabija sallallahu alaihi wa sallam naređuje nam, misleći na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Ya'muruna bis salati was sidqi wal afaf. Naređuje nam namaz, iskrenost i izbjegavanje svakog zla i poroka. Naređuje nam namaz, znači ta salat, veza između roba i gospodara. Naređuje nam iskrenost, veza s ljudima, da budemo u, u veza s ljudima da bude iskrena. Znači da budeš s ljudima iskren i naređuje nam izbjegavanje svakog zla i poroka, odnosno da budemo moralni. Haddathana Jahja bin Bukairin kala haddathana lejsu an Yunus. Pričao nam je Jahja bin Bukair njemu lejs prenosjeći od Yunusa an ibn Shihabin an Anas ibn Malikin kala od ibn Shihaba od Anas ibn Malika da je Ebu Zer pričao kako je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال e, ovdje da spomenemo par stvari života Ebu Zerra. Ebu Zer el Gafari, as ashab Božeg poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. On je četvrti ili peti koji je prihvatio islam. On je prvi koji je nazvao selam. Znači, on je prvi koji je nazvao islamski pozdrav, selam. Za njega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko od vas želi da vidi skromnost Isa alejhi selam, neka pogleda Ebu Zerra." I također poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao za Ebu Zerra: "Allah se smilovao Ebu Zerru. Živjeće sam, umrijeće sam i biće će proživljen sam." To su naši velikani. E, prije dva mjeseca bio na nakšan namazu i hoću da izađem iz džamije kad neko mi ukro čizme. I prvo ono kažeš, e, da Bog da crku, jel? Ukro čizme, ja ću sad kući. A nedavno sam, čitao sam nešto na internetu i našao sam na predaju, znači i ashabu su ukrali cipele. Znači, Abdullahu bin Mesudu su ukrali cipele. A čovjek bi rekao, u kakvom mi sad vaktu vidimo kradu se cipele iz džamije a ashabu su ukradene cipele. Abdullah bin Mesud. A znate šta je on rekao kad, kad su mu bile ukradene? Nije ko ja da Bog da crko. Kaže Abdullah bin Mesud, ako, ako je ukrao iz potrebe, e nek, nek mu je mu barek. Ako je ukrao onako, da Bog da mu ovo bila zadnja krađa. U smislu da ga Allah Đelšanu uputi, pa da ne krade više. E, to su neki momenti iz znači, života naših velikana, poslanika i njegovih ashaba. Nema da Furiđa an sakfi bajti wa ana bi Mekke. Dok sam bio još u Mekke, kaže poslanik, raspuknuo je strop sobe. Fa nazala Džibrilu fa farađa sadri. Spustio se Džibril, otvorio mi prsa. Thumma gaselahu bi ma i zemzem. Isaprao ih zemzem vodom. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا donio zlatan lavor napunjen mudrošću i imanom, odnosno vjerovanjem. Fa afragahu fi sadri thumma atbaka. I to sasuo u moja prsa, zatim ih zatvorio. Što se tiče otvaranje poslanikovi, sallallahu alaihi ve sellem, prsa, ovo je drugi put da mu se desi. Prvi put mu se desio kad je bio kod Halime Sadije. Koja je bila Halima Sadije? Majka pomijela. Tada je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao da je lavor bio napunjen ledom. A u ovom slučaju kaže donio zlatan lavor napunjen mudrošću i imanom. A, a sada nakon 1400 godina u, mo, u, u modernoj medicini koristi se led prilikom operacije srca. E, sala u kojoj se vrši operacija je prehladna kako bi se spustila temperatura tijela. A, a kad se srce otvori, stavlja se led u srčanu šupljinu. E, znači svakodnevno nauka i medicina potvrđuju univerzalnost Allahu Đelešanuhu Allahovog Đelešanuhu govora i sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Džibril alaih selam, prilikom otvaranje poslanikovih prsa, koristio je led i to prije 1400 godina, što danas u medicini koristi se prilikom operacije srca. Toliko godina je prošlo od toga da bi, da bi moderna medicina danas koristila Džibrilovu metodu otvaranje prsa. Kaže poslanik dalje, Thumma ahada bi jedi fa arađa bi ila sama i dunja. Kaže poslanik, uzeo me za ruku, mislijeći na Džibrila, i uzdigao me do ovozemnog neba. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح Kada sam došao do ovozemnog neba, Džibril, Džibril reče čuvaru neba, otvori. Kale, man hada? Kale, hada Džibril. upita čuvar, ko je to? A Džibril odgovori, Džibril. Kale, hal ma'aka ahadun? Kale, na'am, ma'ija Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam. Čuvar pita, ima li još neko s tobom? Džibril reče, da, sa mnom je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Fakal, ursila ilaih? Kale, na'am. Čuvar pita, zar je poslato po njega? A Džibril odgovori, da. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا Pa kad je otvorio, uzdigli smo se iznad ovozemnog neba. فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ Kad tamo sjedi, kad su se uzdigli iznad ovozemnog neba, tamo sjedi jedan čovjek, a s desne mu i lijeve strane mnoge prilike. Ida nadara qibala yaminihi dahik. Kada pogleda prema svojoj desnoj strani, nasmije se. Wa ida nadara qibala yasarihi baka. A kad pogleda prema lijevoj, zaplače. Faqala marhaban bin nabiji salih wal ibn salih. Ta čovjek je rekao, dobro došao, dobri vjerovjesniće i dobri sine. Qultu li Džibrila man hada? qala hada adam upitao sam džibrila ko je to on odgovori to je adem wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasam bani aprilke sa njegove desne i lijeve strane su duše njegovih sinova fa ahlu al-yamin minhum ahlu al-janna oni s desne su stanovnici dženeta wal aswidatu allati an shimalihi ahlu an-nar a oni s lijeve su stanovnici vatre. Fa idha nadara an yaminihi dahik, pa kad pogleda na desnu stranu, nasmije se. Wa idha nadara qibala shimalihi baka, a kad pogleda na lijevu, zaplače. Hatta arađa bi ila samai thanijati fa kala li hazineha. Kada me Džibril uzdigao do drugog neba, rekao je čuvaru, iftah, rekao je čuvaru, otvori. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح شوفار أبيت كوي بربي زاتي ميوتوريو قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين أنس يكازو da je Ebu Zer spomenuo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam na nebesima našao Adema, Musa, Isa, Ibrahima, neka je Allahu blagoslov na njih. Walam yuthbit kayfa manaziluhum. A nije precizirao kakvi su im položaji. غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة osim što je spomenuo da je našao Adema alejselama na najbližem nebu, a Ibrahima na šestom. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال أنس كاجي كدا جبريل بوفيو بوسلنيك صلى الله عليه وسلم بوكراي إدريس ركاوي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إدريس عليه السلام ركاو دوبرو دوشاو دوبري فيروفيسنيتش دوبري براتي فقلت من هذا وبيتاو سام كويتو Kale hada Idris. Džibril odgovori, ovo je Idris. Thumma marartu bi Musa fa kale, marhaban bin nebiji salihi wal ahi salih. Zatim sam prošao pokraj Musa, pa on reče, dobrodošao dobri vjerovjesniće i dobri brate. Rekao sam, kultu man hada, kale hada Musa. Rekao sam, ko je to, odgovori Džibril, ovo je Musa. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فسم برشاو بكري Isa, pa أون ريكاو دبرو دوشاو دبري براتي إي دبري فيروفيس نيتشي قلت من هذا قال هذا عيسى ريكاو سم كوي أوفو odgovori ovo je Isa. Thumma marartu bi Ibrahima faqal. Zatim sam prošao pored Ibrahima, ali i selama, pa je rekao. Marhaban bin nebiji salih i wal ibni salih. Dobrodošao dobri vjerovjesniće i dobri sine. Kultu men hada, kale hada Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Upitao sam, ko je ovo? Odgovori Džibril, ovo je Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kale ibn Shihab fa akhbarani ibn Hazm. Ibn Shihab kaže da ga je obavijestio Ibn Hazm, أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان دا ابن عباس إبو حبة الأنصاري سوريكلي قال النبي صلى الله عليه وسلم دا يفيروبيسنك صلى الله عليه وسلم ركو ثم عرج به حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام جبريل ما يفوديو دوكسانيسا بوبيو نبلاتو وكومي سمتشو شكريبو بيرا قال ابن حزم وأنس بن مالك ابن حزم أنس بن مالك سرقلي قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah je odredio mojim sljedbenicima 50 namaza dnevno. Faraja'tu bidhalika hatta marartu ala Musa. Faqala Ja sam se s tim povratio i kada sam pro, naišao pokraj Musa, on mi reče, ma farad Allahu laka ala ummetik, šta ti je Allah odredio za tvoje sljedbenike? Kultu farada hamsina salah, odgovorio sam, odredio je 50 namaza. Na sedmom nebu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je razgovarao sa gospodarom. Nije ga vidio, ali je vidio svjetlost. Zaista je veličanstven ovaj susret. Zaista je veličanstven ovaj razgovor. Na sedmom nebu Allah Đelešanuhu je naredio namaz. Uzvišeni gospodar na sedmom nebu je naredio ovaj ibadet. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je uzdignut do sedmog neba kako bi Allah Đelešanuhu nama naredio namaz odredio sledbenicima Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem namaz. Kaže poslani, kale farđi' ila rabbik, fa inna ummetaka la tutiku dalik. Musa alaihi selam reče, vrat se svome gospodaru, jer tvoji sledbenici neće moći to izdržati. Farađa'atu fa vada'a šatraha. Potom sam se vratio i Allah smanio jedan dio. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها Potom sam se vratio do Musa a.s. i rekao, smanio mi je jedan dio. Vidite li ovdje koliko je Allah dželle Đelešanuhu milostiv prema svojim robovima. Vidite koliko je Musa a.s. milostiv prema umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Vidite koliko je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem milostiv prema nama on se vratio svome gospodaru da se zauzima za nas, da nam olakša, da nam gospodar olakša, da nam smanji obavezu. Znači, on posavjetovao ga, Musa a.s. idi vrat se kod gospodara i traži od njega da ti smanji to. Tvoji sljedbenici neće to podnijeti. I vratio se Musa a.s. i rekao mu to. Smanjio mi je jedan dio. E sad kaže Musa a.s. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق Vrati se opet svome gospodaru, Musa reče. Jer tvoji sljedbenici neće moći to snositi. Farađa'tu fa wada'a šatraha. Vratio sam se Allahu, pa mi je snizio opet jedan dio. Farađa'tu ilaihi fa kala rđi' ila rabbik, fa inna ummetaka la tutiku dalik. Potom sam se vratio Musa, alaih salamu a on mi reče, vrati se svome gospodaru, pošto tvoji sljedbenici neće moći to snositi. فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي Tada sam mu se vratio, mislim na Allah, vratio se, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vratio se kod Allah dželešanuhu i on mi reče, njih je pet, a računa se 50, jer se riječ kod mene ne mijenja. Allah dželešanuhu smanjio od 50 namaza na pet. A, znači, pet namaza koji mi klanjamo računaju se kao 50. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي Potom sam se vratio Musa a.s. a on mi reče, povrati se opet svome gospodaru. A ja sam odgovorio, stidim se svoga gospodara. Koliko se puta poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio se gospodaru i tražio od njeg da smanji on se više stidio gospodara, nije mogao više da se vrati. Kaže poslanik dalje, ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى. Zatim me Džibril povede dalje dok me nije dove do Sidretul Munteha. وغشيها ألوان لا أدري ما هي. Koga su bile prekrile raznovrsne boje da i ne znam kakve su. ثم أدخلت الجنة. Iza toga uveden sam u džennet. فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك kad u njemu kupole od bisera, a zemlja misk. Ono što je vrlo bitno za nas ovdje, znači poruke, poruke koje možemo večeras uzeti iz ovog hadisa. Mjesto gdje je naređen namaz, na sedmom nebu, to nam ukazuje na vrijednost i na važnost namaza. Znači, Džibril alaihi je poveo poslanika sallallahu alaihi ve sellem prvo, drugo, do sedmog neba kako bi Allah Đelešanuhu odredio sljedbenicima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam namaz. Kako bi nam naredio namaz? To nam ukazuje na vrijednost i na važnost namaza. Namaz kao sredstvo brisanje grijeha. Kao što smo na početku rekli, pet namaza, džuma do džume, brišu grijehe. Kao što smo rekli, Allah Đelešanuhu kaže, znači os, osim kad klanjaš pet namaza na vrijeme, brišu se mali grijesi. Allah Đelešanuhu kaže, inna salata tanha anil fahše wal munkar wal bagi. Zaista namaz odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Znači ti kad klanjaš nećeš, znači nećeš činti loših dijela. Ono što je antivirus za računar, to je namaz za naš život. Znači, antivirus spriječava ulazak raznih virusa u naš računar. A namaz spriječava nas, vjernike, znači pet namaza, da činimo loših dijela. Znate za Hazreti Hamzu, kad su ga, znači, on je učenja hrabrosti. I pitali ga, pa Hazreti Hamza, ima li ko hrabriji od tebi? Kaže, ima. Pa kaže, ko? Kaže, ko zaspije, a nije klanio jaciju. Nek naša, nek naša parola koju ćemo večera sa sobom ponijeti iz ovog našeg okupljanja, nek bude namaz je spas. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون عليه مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل لإخواننا في سوريا فرجا ومخرجا اللهم خفف عنهم اللهم احفظ أعراضهم اللهم احفظهم اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سوريا وسدد رميهم وفك أسراهم وشاف جرحاهم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وذهاب همنا وغمنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا تقبل منا بأسرار سورة الفاتحة السلام عليك يا يا رسول الله